So, um, unfortunately, lunch took a bit longer than what we thought. К сожалению, обед у нас занял дольше времени, чем мы рассчитывали. This is unusual for me. Это для меня необычный опыт такой. I've got a Capricorn ascendant. Поскольку у меня асцендент Козероги. I usually like to keep on time. И мне очень нравится всегда все делать вовремя. Around, Но вы сами можете, может быть, понимаете, что когда у вас транзитный уран задействован, он все переворачивает как по-своему. So what I thought about doing to, towards the end of the day, Поэтому что я думаю делать? Ближе к концу дня rather than to get you work on an example, мы будем все работать с примером and stay here till what, eight or later, и останемся здесь попозже. I can give you the example to take home with you. Uh, чтобы не, не задерживаться слишком долго, я вам дам еще пример на, дам, в качестве домашнего задания, чтобы вы посмотрели дома. И сегодня, э, за время маленького перерыва еще следующего, or first thing in the morning. Uh, а, и вы сможете сделать э, э, это домашнее задание сегодня вечером дома, когда у вас будет свободное время, или завтра утром, там во время завтрака просмотреть просто. They wouldn't need the computer for the... No, нет, нет, нет. I've got uh, photocopies the maps. У меня есть э, распечатки. Now we'd give everybody a photocopy and и я всем, всем раздам эти распечатки, и вы просто дома про, позанимаетесь немножко. Это занимает 20-30 э, минут работы в классе. Ну и столько же, наверное, вам понадобится дома. По опыту я знаю, что когда вы сидите на семинаре или учитесь в течение целого дня, вы уже устаете, ум, ум устает, и это сложновато. Сложнее сконцентрироваться. So that would be my suggestion to make up the time that we missed out at lunchtime. Так что вот таким образом я предлагаю компенсировать время, которое мы э, затратили на обед. Как вам? Как вам это предложение? When that's okay. Нормально для вас? Конечно. Yes, of course. Yes, okay. So, well, uh, with, uh, look, just before lunchtime, we talked about relocation chart with Yuri Geller. Итак, э, непосредственно перед обедом мы рассматривали релокационный гороскоп Юри Геллера. Now you've got time to think about that. И э, у вас было время подумать над этим примером. Are there any questions that you would like to ask before we move on? Возникли ли какие-нибудь вопросы, которые вы хотите задать, прежде чем мы двинемся дальше? Anything that you're not sure about? Что-нибудь, в чем вы не уверены? Anything that you didn't understand? Что-нибудь, чего вы не поняли? We have one question here. Надо ли полагать, что вот эти линии параллельны линиям меридиана? линии водостудент и цель, все параллельно ли они линии американцы или нет? Они там разные, асцендент, кривая линия, э, и ЦМЦ. Эм, нет. Uh, the question is, are these lines parallel to the meridian lines? Let me just put them up on and then we'll... Давайте я вам покажу это на экране. So, so what we'd like to know is if these MC and IC lines are parallel to the meridian. Да. То есть спрашиваете ли вы, э, параллельны ли линии IC и MC меридиану, да? Yes. Да. Okay. Any, any other questions? Еще другие вопросы какие-нибудь есть? Okay, I'm going to set a test of three questions. Я вам хочу... You want to test them? Yes. yes. Хочу вам э, дать маленький тест. У меня три вопроса для вас. So first, but it's not. First, I uh, read the question. Итак, я сначала зачту вопрос. So this, this is a combination because I've got the English. So, in a moment, I'm going to show you a natal chart. Через минуту я покажу вам натальный гороскоп человека, о котором идет речь. And I would like you to look at the natal chart for this person И Я попрошу вас посмотреть на натальный гороскоп этого человека and tell me which are the two nearest planetary, which, are, which two planetary lines are closest to Leicester on the astrocartography map? What that means is which two planets are on the angles. и сказать мне, какие э, две э, линии планетные ближе всего э, к Лестеру в Англии, то есть какие планеты ближе всего расположены на углах гороскопа. And we're using an orb of 8 degrees. И мы помним, что мы пользуемся орбисом 8 градусов. Probably best when you write the question. Может быть, лучше вам записать э, вопрос себе. Итак, вопрос звучит так. Какие две планетарные линии ближе всего расположены к городу Лейстер на астрокартографической карте? That's question number one. Это первый вопрос. Question number two is which planetary line is closest to Leicester on the astrocartography map? А второй вопрос заключается в том, какая линия, какая одна линия ближе всего к Лейстеру на астрокартографической карте. In the relocation chart, this would mean which planet is closest to an angle. А в релокационной карте, как мы понимаем, э, это будет означать, какая из планет ближе всего к углу расположена. Is everybody clear on the question? Всем понятен вопрос? Третьего нет, два вопроса. Пока что. Третий попозже, наверное, будет. Первый вопрос, какие две линии, а второй вопрос, какая одна? Ну, и может быть из всех остальных. Everybody, everybody. Итак, всем понятно? Yeah. So this is the chart for this question. Вот гороскоп, который вы будете рассматривать для ответа на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы записали себе в тетрадках ответы и на первый, и на второй вопрос. Вы видите градусы? Или а. Вот здесь вот в таблице у вас еще тоже написано. Асцендент 6 градусов 58 минут близнецов. Третьего пока не было. They're ready. Все определили. Итак, на первый вопрос что вы ответили? Venus, Mars. Venus, which angle? На каком углу Венера? Ascendant. Venus ascendant and and Mars I see. Okay. Is everybody agreed on the answer? Все согласны с таким ответом? Yes. Nobody got a different answer? Ни у кого нет другого ответа. Okay. Uh, question two. Второй вопрос. Винус. Does everybody agree on that? Опять все все ли согласны с этим? No different answer. Oh, Okay, we'll move on to number two. So, question, test number two is only one question. Второй тест, заключающий- состоящий из одного вопроса. This is a relocation chart for somebody uh, Э, Это релокационный гороскоп для человека, рожденного 11 июня 1954 года в Финляндии, Кемиярви, Финляндия. Время рождения 3.50 утра, центральноевропейское. The question is, is which three planetary lines are nearest to Kemijärvi on the astrocartography map? И вопрос аналогичный. Какие три планетарные линии ближайшие к Кеми-Ярве а, на астрокартографической карте? А, и я вам покажу релокационную карту на это место. Yes? Everybody ready? Yeah. Okay. Зачитывать вслух. Три линии нужно, да. In this chart, the eye, the eye sees here. Вот здесь и С, да? They are ready. Okay, so... Uh, Uranus, Venus and Pluto. So, um, what we're going to take first? Uh, Какой первую линию вы называете? Which planets have we got? Venus. Venus on ascendant. Okay, that's right. The next one is Uranus and Ascendant. Or Pluto on IC. <laughs> And everybody's agreed with that answer. Все согласны с таким ответом? Yes. Question. Pluto would be the first. What? Pluto is the closest, then Venus and then Uranus. No, the, the question was which three? Okay, that's it. Данный вопрос не важно, кто ближе, кто дальше, просто три планеты вы назвали. И третий тест. Последний тоже из двух вопросов. So, this, this is a natal chart. Натальный гороскоп. And um, question number one is which planetary lines are near to Manchester on the astrophotography map? А, дата рождения 9 января 46 -го года, время рождения 11.32 грин, под Гринвичу а, и место рождения Манчестер в Англии. Вопрос первый. Какая планета? какие планетарные линии ближе всего к Манчестеру на астрокартографической карте? Здесь в вопросе не указано, сколько их должно быть, просто какие самые близкие. А вы должны сами решить, сколько их. question number two is which planetary line is nearest to Manchester on the astronaut? И второй вопрос, уточняющий, это какая линия самая близкая к Манчестеру? They're ready for the horoscope. This is the chart. It's number three. Ульяновцу 1838, МЦ 824. Jupiter and Venus. So what, what we got for the answers then? Итак, we are not considering um, nodes. No, the, Нет, узлы не нужно. only the planets. Только and path of fortune, no? No, Нет, только планеты. only the planets. So Jupiter and Venus we got. Two lines. Okay, so we've got uh, on question one. We've got what we've got. Jupiter and Venus. Jupiter on Uh, descendant descendant. and Venus on a MC. And which planet is nearest? Какая ближайшая планета? Jupiter on descendant. Is everybody agreed with this answer? Все согласны с таким ответом? So, now we're going to see and you got right. So, Итак, Первое. Этот ответ неправильный. И этот ответ неправильный. Я боюсь, что этот вопрос тоже неправильный. И последний вопрос тоже неправильный. <laughs> То есть вы ни, один, ни на один вопрос не ответили правильно. Пять, садитесь. И я думаю, что вы совершенно э, сбиты с толку сейчас. И задаете себе вопрос, почему э, мы ответили неверно. So, let me show you the iceberg map for Simon. Давайте посмотрим астрокартографическую карту для Саймона. А потом я вам объясню, почему ответы получились неправильными. Сначала посмотрим на гороскоп еще раз. And I said, uh, question one Вопрос первый. Which two lines are closest to on the map? Звучал так. Какие две планетарные линии ближе всего к Лейстеру э, на астрокартографической карте? Seems an obvious answer, but Venus, Venus and Mars seems an obvious answer. А, очевидным кажется ответ, что это Венера и Марс. She says only Mars. And which planet is nearest? А какая планета самая близкая? Seems a stupid question. К вопрос кажется очень глупым. Марс. It is. No, still not right. I'll show you the map now. Сейчас я вам покажу карту. And you're not going to believe your eyes. Я знаю, что вы не поверите своим глазам. Now the location Leicester is here. Лестер здесь расположен. We act through total descendants. And we act Venus ascendant. И Венера на десценденте. Вот какие линии самые близкие. So the answer here Итак, is Venus ascendant Ответ, правильный ответ на первый вопрос Венера на асценденте. И Плутон на десценденте. И сейчас, через минуту, я вам объясню, почему это. И второй, вторая часть этого вопроса, какая ближайшая из этих двух, ближайшая оказывается Плутон. На гороскопе этого не видно, этому трудно поверить. Давайте вновь взглянем на гороскоп. Посмотрим, где... А, ну, где здесь Плутон? Плутон вот здесь. Вовсе не на углу. Но на астрокартографической карте он оказывается точно проходящим. Эта линия проходит точно по Лейстеру. So uh, И естественный вопрос, который вы себе задаете, это почему? Is, chart, Причина заключается в следующем. Когда мы э, чертим этот гороскоп, drawing all the planets in this chart as if they are all on the ecliptic мы изображаем все планеты в этом гороскопе э, в их проекции на эклиптику, как если бы они находились на эклиптике. In, in case, в этом случае Плутон стоит в 17 градусах к северу от эклиптики. Uh, Я сейчас нарисую вам диаграмму, которая вам объяснит это. Не, не, не по знаку зодиака, а э, северные эклиптики. Это высота. Sorry? So, uh, this, this is the ecliptic here. Итак, вот эта эклиптика. And this is the equator. А это экватор. And let's imagine that uh, the planet is here. Давайте представим, что Плутон расположен вот здесь. This is degrees Aries. Это у нас точка 0 градусов Овна. So what we do, we measure the planet. Что мы делаем? Мы измеряем. We measure the planet along the celestial. Положение планеты по небесной долготе. So here we would say that Pluto is 14 degrees 33 Libra. И у нас получается, что Плутон в 14 градусах 33 минутах весов. So from here to here is 14 degrees Libra. Итак, от нуля Овна до э, проекции Плутона на эклиптику 14 градусов 33 минуты весов получается. And this is the, this is the celestial latitude. А вот это небесная широта. When we draw this chart, we imagine that all the planets are exactly here. Когда мы э, изображаем подобный гороскоп, мы представляем себе, что все планеты расположены строго на эклиптике. Но мы знаем, что на самом деле Плутон выше. So I'm going to draw a diagram now to show that this Pluto line is on the descendant. Uh, следующая диаграмма покажет вам, что линия Плутона проходит по асценденту. Почему? Это можно уже стереть? Да? Better this, yeah. Там что-то записано школьное что-то. А я не знаю, мы можем стирать или нет. Итак, это горизонт. Это эклиптика. So when the horizon and the ecliptic cross, this is the descendant. Uh, точка пересечения горизонта с эклиптикой это десцендент. And the descendant in this chart is 6 degrees 58 Sagittarius. Десцендент в этом гороскопе 6 градусов 58 минут стрельца. Now Pluto is here down in the sixth house, Плутон в шестом доме. and Pluto is 14 degrees 34 Libra. в 14 градусах 34 минутах весов. When we take this latitude of Pluto into consideration, Если мы начнем учитывать широту э, Плутона, this is the latitude of Pluto, and the Pluto latitude is 17 degrees north 36. Вот его небесная широта, это 17 градусов 36 минут северной широты. So when you take this uh, latitude and Pluto into consideration, it will be here. Поэтому если мы учтем, э, примем во внимание широту Плутона, то он окажется вот в этой точке. Which means it's on the descendant. Что будет означать, что он на десценденте? Он не под горизонтом, как в этом гороскопе. Плутон на десценденте. Что это означает в астрокартографии? Is that sometimes you will find the Pluto lines in different places to the natal chart. Это означает, что иногда линии Плутона могут оказываться в разных местах, в другом месте, нежели в натальном гороскопе. Если у вас есть гороскоп кого-нибудь рожденного в Москве, к примеру, может быть, в натальном гороскопе вы увидите, что Плутон на десценденте. Но если вы будете смотреть астрокартографию для этого человека, вы можете обнаружить, что линия Плутона на десценденте проходит по Крыму. И это большая разница. Поэтому следующий логический вопрос, который мы себе задаем, что лучше работает? And, uh, а, Мои исследования в астрокартографии показывают, что истинное положение планет в астрокартографии работает лучше. So that's why Pluto is on the descendant. Именно поэтому Плутон оказывается на десценденте. Now in this chart you see that Venus is in the first house. А, в этом гороскопе вы видите, что Венера в первом доме. It is actually на самом деле она в двенадцатом доме. Здесь она оказалась первым, потому что мы не, не приняли во внимание э, ее широту. -то. Точно так же. Можно это сейчас стереть вот с этой части? по истинному положению планет, если мы будем учитывать небесную широту, но она до асцендента будет. So this is the ascendant here, and it's at 6 degrees Sagittarius 58. Итак, вот это насажден дем 6 градусов 58 минутах Стрельца. Venus э, is 8 Венера 8 градусов 25 минутах э, Близнецов э, в первом доме. Venus has got latitude of 0 degrees north 49. Небесная широта Венеры. Ascendant, ascendant is in in uh, Gemini. Gemini. Okay, sorry. Well observed. Спасибо за то, что вы заметили, да. So when you look at the chart, you think that Venus is in the first house. Итак, когда мы смотрим на гороскоп, нам мы считаем, что Венера в первом доме. But when you take this latitude into consideration, Но если мы принимаем во внимание широту, Venus is actually above, uh, above the horizon. получается, что Венера на самом деле над горизонтом находится. So instead of being in the uh, first house, it is actually in the 12th house. Above or below? Huh? 12 houses above the horizon or But below? instead of being in the first house in this То chart, есть получается, что э, она не в первом доме, как в этом гороскопе, the true position of Venus with the latitude considered а по истинному положению своему, с учетом небесной широты, она оказывается в 12 да. Can you repeat the whole deal about Venus, please? Venus. Okay. In this chart, Итак, в этом гороскопе Асцендент у нас 6, 58 близнецов. Здесь точка асцендента в 6 градусов 58 близнецов. 0 градусов 49 минут северной широты. This, this is the horizon and this is the ecliptic горизонтальная линия – это горизонт, а наклонная – это эклиптика. Точно так же, как в предыдущем примере. So here we got Venus in the first house. Здесь у нас Венера в первом доме. 8 degrees 25 Gemini. 8 градусов 25 минутах близнецов. Но этот гороскоп а, не, не показывает истинной небесной широты Венеры. So when the latitude of Venus is taken into consideration, it goes above the horizon. Если учитывать подлинное положение Венеры, ее, то есть ее небесную широту, то она оказывается над горизонтом. Because Venus is above the horizon, it means it's in the 12 hours. Венера над горизонтом будет означать, что Венера будет расположена не в первом доме, а в двенадцатом. Астрокартографическая карта does not use ecliptic. не использует эклиптики. В астрокартографии используется экваториальная система. Does everybody know what the equator system is? Кто-нибудь из вас знает, что такое экваториальная система? Or do you want me to draw that for you? Или вы хотите, чтобы я нарисовал на доске? Yes, please draw. Have we finished with this diagram of Pluto? С этими диаграммами мы закончили, можно стирать. Okay. Yes? Yes, yes, yes. yes. Thank you. Итак, здесь перед нами экватор. А это эклиптика. Когда мы э, рассчитываем гороскоп, We measure the planets along the ecliptic. Мы используем положение планет по эклиптике. Let's imagine that the planet is here. Мы проецируем планеты на эклиптику. Давайте представим, что планета вот здесь расположена. So here we would measure from here to here. Поэтому мы будем измерять от э, точки 0 Овден до проекции положения планеты на эклиптику. So this would then be, say, from 0 degrees Aries to, let's say, for example, 8 Gemini. И это будет, к примеру, от 8 от 0 Овна до 8 Близнецов расстояние. Это расстояние называется небесной долготой. А это расстояние перпендикуляр от эклиптики к положению планет называется небесной широтой. Еще раз повторяю, что для измерения положения планет обычно мы используем эклиптику. В астрокартографии используется экваториальная система. Астрокартография базируется на экваториальной системе. Это означает, что мы измеряем расстояние от истинного положения планеты вдоль экватора. This is called right ascension. Это расстояние называется прямым восхождением. And this distance from here to here is called declination. А расстояние от точки проекции на экватор до подлинного положения планеты называется склонением. So in the in the normal chart we've got two в нормальном гороскопе мы используем два измерения. Это э, небесную долготу. This is part of the ecliptic system. То есть поскольку это часть эк эк эклиптической системы. And we use declination. И мы используем склонение. This is part of the equator system. являющееся частью экваториальной системы. Why do astrologers mix both systems? Почему астрологи смешивают две эти системы? А я никогда не, не мог себе ответить на этот вопрос. But in astrocartography we use right ascension and declination. В астрокартографии мы используем другие измерения, мы используем прямое восхождение и склонение тоже. And in right ascension we measure from 0 to 360 прямом восхождении мы измеряем положение планет от 0 до 360 градусов. That's why in right ascension we don't have signs of the zodiac and we don't have houses. Именно поэтому в прямом восхождении мы не, не пользуемся знаками зодиака и домами. Any questions? So it's difficult to understand, I know. А какие-нибудь вопросы есть? Я понимаю, что это может быть сложно понять. Вот это называется прямое восхождение. The chalk is really bad. What can I do? It's not very good. All of it? All the same? Yeah. Он есть, но он плохо пишет. Но он есть смел, но он не очень хорошо видит. Маленький перерыв мы спросим. Давайте сейчас будем заниматься. Ну, не пойти, да? Ну вы занимаетесь, пойдем во время перерыва возьмем. Да. Can everybody read that one? Should I? Uh, or should I go through it again? Yes, but Briefly. Okay. Итак, мы быстренько повторим. So this is the planet. Вот вот планета. In, in the ecliptic system, we use celestial longitude to here. А, в эклиптической системе мы используем расстояние, называемое небесной долготой. Вот оно. And latitude from here to here. И небесной широтой. Вот отсюда сюда. In astrophotography, using the equator. В астрокартографии мы пользуемся экватором. And we measure the planet from North Aries to here. Мы измеряем положение планет от нуля Овна до сих пор. это, это называется прямым восхождением. И от этой точки до подлинного положения, от точки проекции на экватор до подлинного положения планеты, это называется э, склонением. What I'm trying to say is that we are using a different system. Все, что я вам пытаюсь объяснить, это что мы в астрокартографии используем другую систему измерений, нежели в традиционной астрологии. And you can't think this normal horoscope when you do astrocartography. И вы не должны думать в терминах обычного гороскопа, когда вы занимаетесь астрокартографией. Потому что по этому гороскопу никогда в жизни вы не поймете, что Плутон на десценденте самая близкая линия к э, нужному вам месту. Если вы будете делать релокационную карту для такого человека, вы обратите внимание на Венеру и Марс на углах. И будете говорить с человеком о, Венере и Марсе, и окажется, что вы даете ему неправильную информацию. Потому что подлинная информация – это разговор о Венере и Плутоне. И, разумеется, это большая разница. Какой so, вопрос у вас? We have question there. Yeah, we have a question. Исходя из этого, могли ли мы э, из того, что нам показывали, правильно нет, конечно, это был. So we couldn't possibly give the right answer to your test. Now the examples with Uri Geller were deliberately correct. Конечно, вы не могли ответить правильно на тестовые вопросы. Пример с Ури Геллером, который я давал сначала, он на удивление совпадает, да. But the, the test questions were deliberately а тестовые вопросы специально он подобрал такие, которые не совпадают. Для того, чтобы вы на собственной шкуре поняли, что нужно забыть о нормальных гороскопах, когда вы занимаетесь астрокартографией. And that's why I do not uh, calculate relocation charts. Именно поэтому я не просчитываю релокационные гороскопы. When we get to part three, you'll see I do relocation charts in local space, but not in the normal astrology. Когда мы подойдем к третьей части нашей программы, вы увидите, что я использую релокационные гороскопы для э, локальной астрологии, э, но не для астрокартографии. So that's uh, the test number one. Итак, вернемся к тесту номер один. Now we'll come to test number two. Oh which was мы рассмотрели тест номер один. Сейчас сейчас вернемся к тесту номер два. David, may I ask you one Yes. Я задачу Возвращаясь к той карте, могли ли люди на нее отвечать правильно? ведь вот, что на Какой той карте? Да, вот то, что показывали, были бы указаны данные по склонению к прямому совпадению. Uh, so if we'll come back to the test mm, questions, to the previous chart, Yeah. if you will give us the uh, right ascension and declination, would it be possible for us to mm, give a correct answer? In right ascension, Yeah. uh, you can draw a right ascension horoscope, But it will not give you the Pluton, the descendant. Вот, вот будут Вива. Um, Можно построить гороскоп э, в прямом восхождении, но он тоже не даст нам Плутон на асценденте, отвечает Дэвид. Uh, the right ascension horoscope will show the true position of the planets in relation to each other. Э, гороскоп в прямом восхождении покажет нам истинное положение планет в их отношении друг к другу. А, то есть, в принципе, Нет. на этот вопрос Дэвид тоже вам Astrocart- So only astrocartography can answer this question correctly. I'm going to show you a. Да, только астрокартография. I'm going to show you later an horoscope where you can get the true position of the planet, but the chart looks a bit strange. Попозже немножко я вам покажу гороскоп, рассчитанный с прямым восхождением планет. Он немножко странно выглядит, но я вам его покажу. А, когда мы ближе подойдем к этому, я объясню, что я имею в виду. Uh, so chart number two, the question number two, uh, I said which three lines? Итак, э, тест второй э, вопрос заключался в том, какие три линии самые близкие к Кемиярве. Все сказали, что Венера, Уран, Плутон. So let's have a look on the map and see which lines are there. تمام Now you're not going to believe this. You're going to say this is a really uh, И вы мне просто не поверите. Вы скажете, что я просто над вами издеваюсь. Uh, you're not going to like me for this. So, Kenny Jordan is here. Кеми Ярви вот здесь. So we've got Pluto on the IC. Точно по нему проходит линия Плутона и С. И Плутон на десценденте. И Плутон на асценденте. В этом месте у нас оказывается три линии Плутона. В гороскопе вы никогда бы этого не увидели. Десцендент с левой стороны, э, с правой Плутон на асценденте. Can you show them one small? Because ascendant and descendant seems like one line there. This one here. Вот здесь, смотри. Кемичарви here. What Kemi Кемиярви. The Pluto IC line you can see here. Плутон на вертикальная линия. So let us follow this line down. Если мы будем следовать за кривой вниз, мы увидим, что это Плутон на десценденте. We have Pluto descendant. А в другую сторону от вертикали более Плутона асценденте. А в гороскопе вы никогда этого не увидите. Вот гороскоп вновь перед вами. Вы видите Плутон на асценденте здесь? Нет. So now we have to explain uh, why Теперь нам надо объяснить, почему три линии Плутона оказываются в этом месте. So let's put this uh, chart, the, the map back on again. Давайте вновь посмотрим на карту географическую. So now everybody got all this down. Все написали то, что на доске написано, да? Можно сидеть. Посмотрите Now you see on the astrocartography map that some lines curve a great deal and some don't. А, как мы уже упоминали, вы видите на астрокартографической карте, некоторые линии сильно искривлены, а некоторые нет. For example, К примеру, this uh, Pluto line curves very much. Эти линии, эти линии Плутона очень сильно изогнуты. А вот эта линия Луна на десценденте вовсе не так сильно э, Почему так происходит? Почему некоторые линии сильно искривлены, а другие нет? Это зависит от склонения планеты. Если склонение планеты 0 градусов, то линия получится прямой. So that's zero degrees. uh, if you were born 21st, 22nd of March or 22nd, 23rd of September, если вы родились 21-22 марта или 22 23 сентября, Your sun ascendant and descendant lines will be straight. А линии ваши Солнца на асценденте и Солнца на десценденте будут прямыми. Because the declination is zero degrees. Потому что склонение Солнца в, в это время 0 градусов. Let's say, for example, you've got the declination of 10 degrees. К примеру, у вас склонение планеты 10 градусов. So it starts to curve something like this. А линия начинает изгибаться вот примерно так. Если же склонение 22 градуса, к примеру, это линия Юпитера. А вот эта вертикаль это Юпитер на МЦ. В левую сторону Юпитер на один в правую Юпитер на один деньги. И это 22 градуса. So you can see the higher the declination, the more curved this line is. Так что вы видите, чем выше склад, чем больше склонение, тем более изогнутая кривая. Вертикаль это Юпитер на МЦ, линии МЦ и С всегда вертикальные, параллельные Мирьяну. If the planet has got south declination, если планета южного склонения, we'll say, for example, this is south declination, примером 10 градусов южного склонения, the ascendant line will curve in a clockwise direction. То линия асцендента будет изгибаться в направлении по часовой стрелке. If it was 10 degrees north declination, Если склонение северное, descendant line will curve anticlockwise. то линия будет изгибаться в направлении против часовой стрелки. So this is 10 degrees north. Вот он нарисовал вам, как изогнуты линии, 10 градусов северного склонения, 10 градусов южного склонения. So we can see here um, the Pluto descended, Pluto ascended line is here. It curves this way. Вот мы видим, что линия Плутона на асценденте. It's the declination north or south склоня... Э, изогнуты вот таким образом. Скажите, пожалуйста, склонение Плутона северное или южное? Посмотрите на эти диаграммы здесь. Ю... Плутон, южное или северное склонение? Вопрос. Но. Но. So the Earth has got no declination. Да, Плутон. Now the astrocartography maps show you where, where the declination is. Астрокартографическая карта таким образом показывает вам, какое склонение у планеты. And you see on the mid-heaven lines, на линиях МЦ there's a little square. Вы в некоторых местах видите маленький квадратик. So this is for Pluto, this is for вот. Moon. Вот он для Луны, Нептуна, Сатурна. Этот квадратик виден только на линиях МЦ. What this little square on the mid-heaven line means? Что этот квадрат означает? It means this is the zenith. This is the highest point above. Он означает зенит. Высшую точку. So here we can see that Pluto has got a declination about 22 degrees. Итак, мы видим, что у Плутона склонение около 22 градусов And we can see that it's north of the equator. э, к северу от экватора. So we know that when it's 22 degrees, it's going to have a very steep curve. И мы знаем, что склонение 22 градуса это довольно э, сильно изогнутая кривая. If we look at, uh, for example, Если мы, к примеру, посмотрим на линию Луна на МЦ, мы увидим, что склонение у Луны южное. And the Neptune and the Saturn are also south declination. Нептун и Сатурн также дают нам северное склонение. So we can see straight away by looking at this uh, square if the declination is north or south. Так что просто один взгляд на этот квадратик может нам сказать северное или южное склонение у планеты. So now we need to show why these lines come together at that latitude. Теперь, простите, теперь нам нужно понять, почему эти линии соединились на этой широте. So we've got uh, the location here. Итак, вот у нас место, интересующее нас. And we've got uh, Pluton descendant. Плутон на десценденте у нас линия. Yeah, Pluto IC. Плутон на IC. And Pluto ascendant. И Плутон на асценденте. So the declination of Pluto I'm going to find it. Isn't it 20? I've got the exact declination. Pluto is 23 degrees and 10. Точное склонение Плутона 23 градуса 10 минут. 23 degrees north 10. 23 градуса 10 минут северного склонения, северной широты. We'll just refer back to the chart again for this person. Давайте вновь вернемся на минутку к гороскопу этого человека. And we see that the latitude for this chart is 66 degrees and 4 tenths. Мы видим, что широта места 66 градусов 40 минут северной широты. got 23 degrees and 10 north latitude. А поскольку склонение Плутона 23 градуса 10 минут, it means, северное склонение, это означает, что место, где все три, линии пересекаются, because that's the North Pole, 90 degrees lati the latitude. Будут наши... Это будет 90 градусов широты. Полюс. Мы вычитаем из 90 23 и 10. И у нас получается 66 градусов 50 минут. So these three Pluto lines are going to cross at north latitude 66 degrees and 50. То есть точная точка пересечения всех трех линий Плутона получается на широте 66 градусов 50 минут северной широты. And we saw that the latitude for uh, Kenny Jarvie was 6640.